Mă numesc mitică, și am un păcat, că mereu mă apucă câte urc Să scap, uliu, uliu, te mai căscat ca Andriu. Îmi vine într-una și să mă țiu nu poți, dar nu o să-mi țiu gura, eu mă țiu de... de de fel. Oliu, oliu, ce mai căscat ca Andriu. Mi-a scăpat din curte o rasă și o găină, dar tot căutând, scăpai și o... O bibilică! Oliu, oliu, ce mai căscat ca Andriu. Îi păstram din nezii, am orice sentiment, însă i-am păstrate un strașnic concurent. Oleu, oleu, ce mai căscat ca Andriu. Ieri în chismisiu stăteam cu trei tipete și deodată una început să... Să caște, oleu, oleu, ce mai căscat ca Andriu. când am revăzut pe tine acea zioaie, eu o țineam de mână, ea mă ținea de... De vorbă! Oleu, oleu, ce mai căscat ca Andriu! Nevestica mea în orice zi se schimbă, ieri îmi trăgea chiulul, iar astăzi câte o... Câte o palmă! Uliu, uliu, ce mai căscat ca Andriu. Întâlnim pătura, o salutai conjur, din venea atunci, pe loc s-o pupâr. În stradă, uliu, uliu, ce mai căscat ca Andriu. Pe serata de când am nicio treabă, în loc să studiez, mai bine o iau la la fugă, oliu, oliu, ce mai cercat ca Andriu. Eu o iau atât, nu trec să dea cu foc, dar cunosc o fată, eu ea numai la... La Flora, oliu, oliu, ce mai cercat ca Andriu. Să fie la mine acolo.